yana ƙara ta waya mun faɗi cewa saban Allah ta'ala yana rage imani kamar yadda a ciki ƙara shi to haka saban Allah kuma yake rage shi kuma gwargwadon yadda jinsin saban yake da yadda girmansa yake gwargwadon yadda zai ragu domin kamar yadda muka yi bayani a jiya cewa saban wato saban Allah hawa-hawa ne akwai kaba'ira akwai saga'ir kuma a kaba'ir din akwai wanda ya fi wani dukkaninsu kaba'ir ne amma wani ya fi wani muni wani ya fi wani ta'adi saboda haka zai fi rage masa imani yanzu mutumin da zai yi kashe kai ya kashe ya kashe rai ba bisa haƙƙi ba babu shakka wanda ya yi kabira ba ƙarama ba kuma imaninsa zai ragu zai yi ƙasa sosai fiye da mutumin da ya ci dukiyar wani ko ya ci dukiya ta haram shin dukiya ta haram kabira ce amma kabira ce wacce ba ta kai kuma kabira ta kashe rai ba sauraka dukkaninsu kaba'ira ne ko mutum ya ci dukiyar haram ko ya kisan kai ko wannan su ya yi kabira amma wanda ya yi kabira ta kisan kai ya fi nashi kabira ta kabira ta fi girma sama da wanda ya ci haramun sauraka gwargwadon irin girman laifin gwargwadon irin yadda imanin zai zaftare haka nan mutumin da yake saban Allah ba tare da zuciyarsa ma tana tashi ba wato zuciyarsa ba ta raurawa ba ta kaduwa ya jin cewa ma ya saba wa Allah babu shakka imaninsa zai ragu nesa ba kusa ba sama da mutumin da zai saba wa Allah amma ya kwana cikin damuwa ya kwana cikin tsoro na cewa ya yi saban Allah bai san yaya Allah zai da shi ba dukkaninsu sun saba wa Allah kuma dukkaninsu imaninsu zai ragu saboda wani sabon Allah sai dai wancan da ya saba wa Allah bisa hali na ko oho bisa hali na ba ruwansa ya saba Allah ba abinda kuma ya dabe shi hankalinsa kwance ba mu shakka imaninsa zai ragu zai yi ƙasa sosai sama da wanda bayan ya gama sabon Allah ɗin kuma zuciyarsa za ta kasa nutsuwa hankalinsa a tashi ya kasa bacci ya ta zubar da hawaye hakanan wanda zai saba wa Allah tare da cewa babu wani abin da zai sa shi ya saban amma kuma ya ga cewa dole sai ya saban da kuma wanda zai saba wa Allah saboda ya samu kansa cikin wani yanayi na yayi saban ba za su zama ɗaya ba duk da cewa dukkaninsu masu saƙo ne kuma dukkaninsu sun yi laifi kuma dukkaninsu imaninsu zai ragu da wannan saban sai dai wanda zai saba wa Allah tare da cewa akwai wani dalilin da ya riga ya ja shi ya sa shi ya yi saban da kuma wanda zai saba wa Allah babu dalilin da zai sa kuma ya saban da cewa ba za su zama daidai ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa cikin hadisi sahihi salatatul la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawm alqiyamati wa la yuzakkihim walahum azabun alim ce mutane guda uku Allah ba zai yi musu magana ba Allah ba zai kalle su bara na gobe kiyama ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai tsanani mutanen nan guda uku a ciki a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi mutumin da yake sakin tufarsa tana jan ƙasa sannan da tsohon da yake mazinaci sannan da mai matalauci ko talakan da yake da girman kai kaga mutane da guda biyu da annabi sallallahu alaihi ya faɗa wato tsoho ko mazinaci ya kamata da ya samu tsofa shekaru suka zo a ce batun sha'awarsa ta ragu ballantar har tunanin zinace-zinace to amma duk da haka ya kasance mai zinaci zinaci akwai za'afu daddai abinda zai sa shi yi saban yayi rauni amma kuma gashi yana saban sana al'ailul mustakbir talaka mai girman kai idan ka ce mutum yana da wadata yana girman kai a iya cewa wadatan nan ce ta sa shi girman kai eh, innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna lace lalle dan adam yana dagawa to yana nuna isa dan ya ga ya wadata to kaga wannan wadata ci ta sa shi wannan dagawa din to amma kuma ga shi wannan talaka ne duk da haka kuma yana cika yana batsewa yana yi wa mutane girman kai da wulakanci kaga akwai ba'fu da'i abinda zai sa shi yayi dagawar babu shi amma kuma duk da haka yana yi to anan inda yayi ya samu wadatar kuma me zai yi kaga ashe lalle abin da shi zai fi zai fi karfin a masalta wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a cikin jerin mutanen nan guda uku da Allah ta'ala ba zai musu magana ba wato magana ta karramawa magana ta karramawa za a yi musu magana ta zargi amma ba ta karramawa ba to kaga ashe saban Allah shi karan kansa yana ƙara girma in yana da girma yana ƙara girma idan mutum ya yi shi tare da cewa yana da wato hanyar da zai kauce masa ko kuma bai dace ma irinsa a ce ya yi shi ba kamar mutumin da Allah ta'ala ya bashi matsudiyar dukiya amma duk da haka yake kokarin yadda zai cuci talakawa ya rika tatsa kudin su ba bisa gaskiya ba haka zaka ga cewa to in tara dukiyar nan ce ya tara me zai sa ya cuci talakawa waɗanda suke masu karamin a kan abin da bai taka kara ya karya ba to haka nan ake duba jinsin sabo sagira ce ko kabira ce tsananin barnarsa gwargwadon girmansa inda aka yi shi da lokacin da aka yi shi da kuma ko oho na wanda ya yi shi din da kuma yadda shi wanda ya yi shi din yake a irinsa irinsa ya kamata a ci sun yi wannan ko bai kamata ma a yi tunanin cewa sun yi wannan ba duk akan duba waɗannan yayin da ake duban laifi da girmansa to haka na yana daga cikin abin da yake na imani ya sa shi ya yi rauni ya rika raguwa akwai annafsul amma rasu bisu wato zuciyar da take umarni da mummunan abu zuciya ta dan adam tana da ragama guda biyu da take janta ragama ta farko ita ce annafsul rasu bisu ragama ta biyu ita ce annafsul mutma'inna annafsul mutma'inna din ita ce kuma annafsul lawama annafsul amaratu bisu ita ce ragama ta farko da take jan zuciya tana umartar ta da mummunan aiki ko da yaushe tana kiranta zuwa ga saban Allah tana kiranta zuwa ga biyayya ga iblis Allah ta'ala yana gaya mana maganar da matar ministan masar ta yi a zamanin annabi yusuf a.s. wacce sai ta kokarin sai ta dilmiyar da annabi yusuf ta halaka shi ta hanyar jan shi zuwa ga saban allah take cewa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim ni ba zan iya wanke kaina ba tace lalle zuciya tana yawan horo da umarni da mummunan aiki sai dai ga wanda ubangiji na ya ji kansa lalle ubangiji na mai yawan gafara ne mai jin kai kaga anan ta nuna cewa wannan ragamar ta al'amaratu bisu ita ce ta rika fusgarta har take barin ta halaka ta halakar hakanan Allah ta'ala yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ya ce an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila ba dan mun riga mun rike zuciyarka ba Allah ya ce mun rike zuciyarka da wannan ragamar ta fizge ka annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hudubar ta haja yana cewa wato cikin hudubatul haja nabi yakan ce alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu annabi yakan ce godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman Allah ya tsare mu daga sharrukan zukatanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda kuma ya batar babu mai shiryar da shi saboda haka a cikin zuciya a kowane ragamar da iblis ke riƙewa ya ta kokarin yadda zai fuzgi mutum zuwa ga ga halaka in banda annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wanda Allah ta'ala ya cire masa wannan rabon ya cire wa shedan wannan rabon annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ne aka wanke masa zuciya aka cire masa wannan rabon na shedan daga ciki amma dukkan wani bawa shedan na iya amfani da wannan ragamar ya jashi zuwa ga halaka ita ce annafsul amaratu bisu idan har waccan ragamar ta yi rinjaye to shikenan mutum ya shiga cikin wani hali na taɓewa da halaka da wulakanci idan kuma ɗaya ragamar ita ce annafsul mutma'inna zuciyar da take natsatsiya wacce take a nitse wacce take zargin mutum idan ta ganshi ya shiga cikin laifi ta kan sa shi rika tunani na ya saba Allah idan wannan ce ta yi rinjaye to sai ka samu mutum a cikin yanayi na tsoron Allah yanayi na istiqama yanayi na tsayuwa kan bin umarnin Allah da kaucewa abin da ya hana saboda haka har ko da yaushe mutum yana buƙatar ya ga cewa bai ba wa zuciyar nan kowace ragama wata dama ba ya rika kokarin yadda zai yaƙi wannan annafsul amaratu bisu din kadan ba haka ba to za ta rika fusgarsa gwargwadon kuma yadda ta fusge shi gwargwadon yadda imaninsa zai rika ja da baya yana raguwa kamar yadda annafsul mutma'inna wato zuciyar da take ko maccen wacce take tarai da tsatsiya gwargwadon yadda za ta rika jan shi tana fuzgar shi zuwa ga ga Allah gwargwadon yadda imaninsa zai rika hawa yana karuwa yana kara burin kasa don haka ashe idan mutum yana so ya tsare imaninsa daga abin da zai tauye masa shi ya sa shi ya yi rauni to dole ne ya zama mai yin muhasaba wato ya zama mai yin bincike da ainihin hisabi ga kansa yana zargin kansa yana bincikar ayyukansa na yau da gobe akwai binciken da mutum zai yi kafin ya aikata wani abu akwai binciken da zai bayan ya aikata mutum zai binciki kansa lokacin da yake so ya aikata wani abu kai ya yi gaggawar aikatawa sai ya tabbatar da cewa aikata wannan abin alkhairi ne gare shi sannan sai ya aikata sannan akwai binciken da mutum zai yi bayan ya aikata aiki wanda shi kuma iri uku ne idan aiki aikin biyayya aikin da'a ga ubangiji ya yi to ya binciki wannan aikin da ya na da'a shin bai yi wato bai gaza ba a cikin wani abu bai rage ba a cikin abin da ya kamata ya yi idan ya rage yayi ƙoƙarin yadda zai yi nan gaba ya zo da abin cikakke sannan nau'i na biyu na bincike bayan ya yi aiki shine bincike kansa a kan aikin da ya bari shin abin nan da ya bari ko ba alkhairi ba ne yin sa amma duk da haka ya bar shi idan ya tabbatar da haka sai ya yi ƙoƙarin aikata shi bincike na uku kuma ya bincika ya ga abin nan da yake ya halatta ko ya saba yin shi me yasa yi shin ya yi shi ne don Allah don neman lahira sai ya zama mai riba a cikin wannan aiki ko ya yi shi ne don duniya da abin da ake samu na tarkacen duniya a nan ya zama ya yi hasara ya rasa ribar da ya kamata ya same ta saboda haka babu abin da yake cutar bawa irin ya daina muhasaba wato ya daina bincika kansa yana yi wa kansa hisabi kamar da ainihin alhassan albasiri yake ci hasibu an fusa kun kabla an hasabu. wato ku yi wa kanku muhasaba wato ku binciki kanku kafin ku je ranar da za a yi muku hisabi domin ranar hisabi babba babu shakka wannan rana ce mai tsanani musamman ga waɗanda suka yi sakaci a duniya ba in anan suka yi suka yi kokari suka yi kansu hisabi suka duba suka ga me suka aikata daidai domin su ci gaba da aikata shi ko inganta shi me suka aikata ba daidai ba domin su ga sun sun tuba sun kuma kauce wa komawa gare shi nan gaba babu shakka waɗannan za su ga hisabinsu ya zo musu da sauki Da haka wajibi ne a kanmu murkaiwa junanmu wato murkaiwa kawunanmu hisabi murkayin hisabi akan aikin da yake na farilla musan cewa Allah ta'ala da ya farlanta mana waɗannan farilloli da ya tsora mana muna yin su yadda ya kamata ko ku a'a ana samun kwangi a cikin wani bangare na aikin farillanmu idan akwai kwangiyar yi kokarin mu cike wannan gibin sannan mu yi wa kanmu hisabi akan abin da Allah ta'ala ya hana idan mun san cewa mun yi wani abin da Allah ta'ala baya so bai yarda da shi ba to mu gaggawar mu ba. mu yi istighfari sannan kuma mu yi kokarin yawaita ayyuka na kwarai don su goge mana abin da muka yi na laifi sannan yi wa kanmu hisabi akan abin da muke da shi na gafala na rabkanwa na ainihin mantuwa domin mu dawo mu yi ƙoƙarin mu cike giɓin abin da muka bari ta hanyar yawan zikiri da ambatan Allah da komawa ga Allah sannan duk abin da muke faɗa da fatar bakinmu da muryar da Allah ta'ala ya mana mu bincike mu tabbata abin da muke faɗa muna faɗarsa yadda Allah ta'ala yake so ba bisa son zuciya ba ko inda kafafuwanmu za su je tabbata za su je ne cikin abin da Allah ta'ala ya yarje mana mu je ko mu za su ɗauka su taɓa ku su aiwatar mu tabbata cewa babu abin da yake ya kaucewa hanya ko mu za su ji mu tabbata alkhairi za su ji duk abin da za mu yi yau da gobe mu san becece irada da ta sa muke wannan saboda me muke yi kuma danwa muke yi kuma yaya muke yin wannan abu to idan muka yi haka babu shakka mun kasance a faɗa kike nan muke muna sane da cewa rana gobe kiyama za a shimfiɗa mana za a bijiro mana tambayoyi guda biyu game da abin da muka yi me yasa muka yi kuma yaya muka yi shi abu na farko me yasa muka yi kaza an sashe shine ikhlasi wato tsantsanta bauta da kai dan Allah sannan yaya muka yi ansar wannan ita ce mutaba'a biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ya san cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da ji da gani da zuciya dukkan waɗannan Allah ta'ala sai ya tambaye mutum akan su ranar gobe ranar gobe kiyama kuma duk mutumin da za a yi masa hisabi na keke da keke to wannan mutum ya gama yawo kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nukisha hisaba uzib wanda duk za a yi masa hisabi na keke da keke to wannan ya gama shiga halaka Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat li ya ku wanda suka imani ku ji tsoron Allah kuma kowace rai ta san mai ta yi don gobe wannan shi zai sa ainihin mu gujewa abin da zai zama ta zugaro ko na kasa ko ci baya ga imaninmu Allah ta'ala ya ba mu dacewa amin summa amin malam tambaya ta farko tana cewa ina neman ƙarin bayani akan wannan hadisi idan taqal muslimani bi ma falqatil wal maqtul fi nar wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi hadisin abubakar radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa ya ji manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idan takal muslimani bi sayfayhima falqatul wal maqtul fi nar idan musulmi biyu suka hadu suka yi aron gama da makamansu to da wanda yayi kisan da wanda aka kashe duk ta za su sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi hazal qatil fa ma balul maqtul wannan shi yayi kisan don haka shi ba matsala an san me yayi da zai sa ya tafuta fa ma balul maqtul to amma me yayi ruwan wanda shi aka kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu kana harisan ala sahibi sahibihi ai shi ma yana ta kokarin yadda zai kashe dan uwansa ne tunda kowa ya dago maka ya dauko makamansa kowa ya kawo dan uwansa hari kaga babu shakka ɗaya dole ya kashe ɗaya to kaga shi ma wanda aka kashe ai yana ta yunkurin yaya zai yi nasara ne illa iyaka dai wancan ya wato ya yi fishi gaggawa ko ya samu nasara da galaba a kansa wannan hadisin Abu bakra radiyallahu ta'ala anhu ya faɗawa wanda daga cikin ah, mutanen da suka tare shi suke masa magana a lokacin ana sa an samu rikici tsakanin musulmi mutanen sham mabiya mu'awiyat ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala anhu da kuma mutanen iraki waɗanda suke goyon bayan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu har ma an samu fito na fito da karan batta da yaƙi tsakanin ɓangarorin guda biyu kuma an zubar da jini an yi kashe-kashe to sai yake cewa kai yaya na ganka baka cikin kowane ɓangare shine sai ya gaya masa cewa ta yaya gashi na ji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa idan taqal muslimani bi hima, idan musulmi biyu suka haɗu suka yi karan batta da takubban su biyu falqatil wal maqtul nari da mai kisan da wanda ya kisan da za su tafi ta shi to yaya zan yadda ni in shiga cikin wani bangare daga cikin bangarorin nan guda biyu tunda dai in ma in kashe in ma a kashe ni kuma annabi ya ce dole su tafi wuta Wannan yana nuna maka haramcin musulmi da musulmi su rika fada ta hanyar amfani da makami kowa yana kokarin yadda zai auka wa dan uwansa ya kashe shi wannan ba karamin laifi bane a musulunci da har kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin su za su tafi wuta ya ce za su tafi wuta ma'ana abinda suka cancanta kenan Allah ta'ala na iya musu gafara gwargwadon irin yadda ya san niyyar kuwa amma dai hukuncin da ake da ya canca shine wannan finnar din da haka a musulunci aka hana musulmi ya daga wa dan uwansa musulmi ko da makami ko da wasa ne ko da wasa annin kada ɗayan ku ya ya nuna ɗan uwansa da makami shedan na iya tsikarinsa ko ya kuɓa hannunsa kuma ya zo ya ji wa dan uwansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr zagin musulmi da bacin sa wannan fasikanci ne sannan qitaluhu wato ya kasa kuma wannan kafirci ne haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tarji'u ba'dhi kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada bayana ku dawo kamar kafirai sashin kuna yadda. kisan sashi haka wannan hadisi yana nuna mana haramcin rigingimu tsakanin musulmi wanda har za su kai ga ɗaya ɓangare ko duka ɓangarorin su daga makani yin haka ba ƙaramin kabira ba ce ba ƙaramin laifi ba ne a gurin Allah wannan shi ne ma'anar finnar sannan kuma hadisin yana nuna mana cewa mutumin da ya azamar aikata laifi wato zuciyarsa ta riga ta kullu akan sai ya aikata abu kaza ya riga ya gama cimma kudirin aikata wannan abu amma sai bai cimma manufarsa ba saboda wani dalili da ya hana shi ya cimma manufarsa ba tsoron Allah ba to wannan za a rubuta masa alhakin wanda ya aikata ko koda ko bai samu ya aikata ba kamar mutumin nan da yayi ya ci kudirin zai kamma dan uwansa da makami amma sai ya kasance bai samu nasara ba dan uwansa yayi galaba a kansa aka ce to shi ma sakamakon ɗaya da shi wanda ya galaba ɗin a nan ba ya ya yaƙi cutar da ɗan'uwansa ba ne saboda ya tuna girman Allah ya ji tsoron Allah da a ce wannan ne to sai ya samu lada cikakke kamar yadda annabi sallallahu alaihi wanda ya himmatu da aikata laifi sannan bai aikata ba za a rubuta masa lada to kaga shi wancan ya bari ne saboda ya ce inni akhafullah saboda ina jin tsoron Allah ba zan yi ba amma mutumin da abin da ya hana shi ya cimma burinsa wani abu ne da ya fi ƙarfinsa kawai ba tsoron Allah ba to wannan kamar ya aikata laifin ne shi ya yasa annabi sallallahu alaihi ce ina innahu na harisan kaga ya riga ya gama wato azama ya gama wato cika kudirin na cewa sai ya kashe ɗan uwansa nasara ce kawai bai samu ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka za su tafi ta Allah kake shi amin summa amin malam wannan yace malam na ji wasu suna cewa wai su yadda ruwa bai halatta ba shin ya abin yake ba za ka ce sayar da ruwa haka ya halatta ba wanda ya faɗa haka to magana ce faɗa ba ta ilimi ba da aka hana shine bai ufadlil ba mutum ne yana da gona da ruwa yake ketowa ta cikin gonarsa to anan haramun ne ruwan da zai biyo ta cikin gonarsa ya datse ruwan ya ce sauran manoma da suke makotaka da shi sai sun saya baya ga cewa shi ya ibi bukatarsa ya ce sai sun saya fita wannan haramun ne ko kuma mutumin da ya zo ya ga rijiya ko gurin da ruwa yake kwanciya mutane ana zuwa ana sha ko ana shayar da dabbobi ko ana iban na sha sai ya zo ya katange gurin ya mai da shi nashi ya ce duk wanda rike bukata sai ya biya wasu kuɗi sannan ya iba ko ya shayar da dabbobinsa to wani shi aka haramta amma mutumin da ya wata mu'alaja wato ya zo ya sayi fili misali ya haƙa rijiya ya sayi fili da kuɗinsa ya haƙa rijiya da kuɗinsa to wannan yana da haƙƙin ya ce zai sayar ba a haramta masa ba saboda anan yana da wata mu'alaja wato akwai wani aiki da yayi ta bangaren sa bangaren ya fitar da sa ya biya masu haka su haka ko kuma filin ya kasance nashi ne ya sa a haka a haka masa to wannan ba haramun bane dan ya sayar kuma babu wani malami da ya taɓa faɗar haka abinda aka ce ba a sayarwa fadlu ma da fadlul kala wato mutum da yake makiyaya ce da dabbobi suke cin suke zuwa su kiwo wani kawai ya zo ya killace da makiyayar ya ce dabbobinsa kadai za su yi kiwo in kuma har wasu dabbobi za su shigo sai masu dabbobin sun biya ta wani an haramta fazlul ma ruwa da ake sha a gulbi ko wanda yake biyowa ta cikin gona mutum ya amfani da abin da zai amfani da shi maimakon ya saki kuma sauran makotansa su masu samu to wannan shi ma in yayi haka yace ba zai saki ba sai an biya shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan wannan shi aka hana saboda haka kuskure ne wani je karanta a ce na har rasulullahi an bai fadlul ma annabi ya hana a sai da sauran ruwa mutum yace to duk wanda yake sana'ar sai da ruwa yake sana'ar ruwa ko yake sana'ar fewa wuta ko yake sana'ar uh, abin nan uh, uh, wuta table din table abin nan table water din nan ya ce haramun yake ci wannan kuskure ne ko wanda za su yi gangancin fahimtar nasi ba daidai ba sannan su suna haramta wa mutane abinda musulunci bai haramta musu ba lokacin wanda suke sana'a sai da ruwa haramun ne kai ba ba taimakawa jama'a kai ba ba taimaka musulmi kai ba kamar ka ce shi kenan kowa ya tashi ya je ya nemo ruwan da kansa ko da kuwa za a iya samun masu nemo masa ya saya a gurinsu haka baka taimaki musulunci baka taimaki al'umma baka taimaki musulmi ba ka ce dukkan wani wanda ya bude gidan ruwa yana yin ruwa na kwalba ko ruwa na leda yana sayarwa ana saya a gurin haramun yake ci babu shakka nan baka taimaki al'umma ba ka rushe wasu sana'ar kuma ka rushe ma waɗanda sana'ar take taimakon su saboda haka wannan ba babu wanda ya taɓa faɗar haka abinda aka faɗa abinda hadisin yake faɗa malamai sun yi sa shi ne irin wannan ruwa da muka yi magana yanzu wannan kuma yake cewa malam mahaifina baya son yin sallah kuma duk sanda na yi masa nasiha cikin ladabi sai ya rufe ni da faɗa malam a bani shawara to ka ci gaba da yi masa nasiha a cikin ladabi din ko da kuwa zai ci gaba da yi maka fada wannan fadan. ba zai cutar da kai ba annabi ibrahim salam haka suka yi da babansa yana masa nasiha ya bi allah kada ya bi shaiɗan. ya yi aiki da abin allah ya koshi da shi za a nemi da rahmani lam yatika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ah, ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana Rahman asiya kada ka bauta wa shaiɗan shaidan mai kan garewa ubangiji ne abinda Allah ya abinda Allah ya bani na ilimi bai baka shi ba don haka ka bini in shirya da kai tafarkin da yake a tafarkin da yake madaidaici irin wani nasiyar ya ta masa amma karshe cewa a ragibin an ta na alihati ya ibrahim yanzu ibrahim kana so ka abin da nake bauta ne to idan baka bari ba idan tantahi arjuman naka in har baka bar wannan nasiha ba sai na sai na bi ka da jifa na jajjefe ka wahjurni maliya kada in sake ganin ka ka fita daga sha'anina annabi ibrahim haka ya ci gaba da da uh, mahaifinsa ka rabbi inna rabbi ka nabi hafiya sauraka ba ba kuskure bane da ya ci gaba da yi wa ubansa nasiha suka yi da gaya wa ubansa gaskiya ko da kuwa uban yana nuna bacin rai ko da kuwa uban baya jin daɗi wanda ita ce soyayyar da ɗa zai nuna mahaifinsa ya ga cewa ya tsamo mahaifinsa daga abin da ke halaka ne kawai dai abin da shi ɗan zai yi kamar yadda mai tambayar ne ya faɗa shi ne ci gaba da yin abinsa cikin ladabi kuma kada ya manta cewa ubansa ne shi yasa annabi ibrahim a.s. bai manta cewa ubansa bane duk abin da yake cewa cewa yake ya abati ya abati ya abati ya babana ya babana ya babana saboda haka haƙƙul ubuwa din nan bai manta da shi ba don haka ko da kuwa mahaifi yana kan wata turba wacce ke ba daidai ba yana nan a mahaifi kuma haƙƙinsa na mahaifi ba zai sare ba da zai ci gaba da bashi sa na mahaifi idan akwai taimakon da yake bukata a wajen ya masa kada ya dubi cewa ai mai saban Allah ne sai dai in ya san cewa abin da zai taimaka masa da shi zai bayu zuwa ga saban Allah ne to a lokacin ne sai ya kauce amma ba haka ba ya ci gaba da taimaka masa da cinsa da shansa da suturarsa kuma zai ci da yi masa magana cikin ladabi kuma ba zai janye da abin da yake ba zai fasa abin da yake gaya masa na gaskiya ba sai tambayar da take cewa daga sani babala malam menene hukuncin waɗanda sai liman ya daɗe da ɗagowa daga sujada sannan suke ɗagowa to wannan kuskure ne da wasu masallata suke yi a sallah zai liman ya yi sujada sun yi sujada bayansa ya ɗago amma sun ƙi ɗagowa musamman idan suka san tahiya zai yi ko ya miƙe tsaye amma su suna cikin sujada da da da hujjar cewa ai addu'o'i suke basu gama ba kuma da yake bin liman wajibi ne ci gaba da bin liman mutaba'ar liman bibiyarsa a baya a baya wajibi ne in yayi abu kai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al imam li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir fa idza sajada fa idza raka'a farka'u la tarka'u hatta yarka wa idza qala sami Allahu liman hamida wa qulu rabbana wa lakal hamdu wa fasjudu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada aikin liman tare da aikin mamu yace idan yayi kabbara harama kuma sai ku yi fasjudu wannan fa'u din litta'kid wato ku yi da zarar yayi kuma ku yi da zarar yayi kabbara kuma ku yi da zarar yayi ruku'u kuma ku yi da zarar ya dago daga ruku'u kuma ku dago to haka ake so amma idan mamu ya zama na shi yana ba wa kansa wani yanci ta yadda liman zai dago shi ya ce bai gama abin da yake ba zai dago ba ta wannan ba ya saba wa maganar ka'idar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayar da cewa an sanya liman ne don a rika koyi da shi na haka wannan kuskure ne da wasu masallata suke yi yana da kyau kuma su gyara na'am sai tambayar abubakar kazaure ya ce malam wanda aka yi masa kafar roba shi ma idan zai yi alwala sai ya wanke taro ba to idan wani gaba daga cikin gabobin da suke na wajibi a wanke su a sallah suka iya saraya to faralin wanke wannan gabar ya fi saraya wato mutum ne ya rasa kafa mutum ne ya rasa kafa dama wajibi ya wanke kafafunsa guda biyu sai ya zama babu kafa daya to farallar wannan gabar ta tashi daga aiki ka babu maganar ya wanke ta tunda zai wanke ta ne in akwai to babu ita daga babu abin babu maganar kuma ta wanke ko hannunsa guda babu guda to kaga wanke wannan farallar ya abin nan wasu malamai suna cewa in akwai dungulmu to sai wanke dungulmu akwai malaman da suke ganin cewa zai wanke shi dungulmu kamar mutumin da aka ya yanke masa hannu zuwa ko'i wato iya tsintsiyar hannun kawai aka cire to in ya tashi sai ya wanke dungulmin hannun ko kafar sai ya wanke dungulmin amma ba zai wanke robar ba ko da masa kafar roba ba zai rika wanke roba ba idan yanke kafarsa zuwa gwiwa kaga babu da wanke dungulmin gwiwa ba Shi shikenan farillar wannan gabar ta riga ta saraya babu magana kuma ya dawo ya wanke ta na'am sai tambayar umar ado inuwa sheshe ce malam ne matsayin wanda ya haɗi takarda alhalin yana azumi inda gangan ya haɗe a azuminsa ya karye in kuma bisa kuskure ne wannan babu komai amma matukar zai haɗiya wato abinda duk mutum zai ci sawon ana cin abin a ka'ida ko ko a ka'ida ba a ci amma shi ya ci to ya karya masa azumi matukar gangan yi. kuma zai dauki takarda ya ci da takarda ba abinci ba ne. amma shi ya ga dama ya mai da shi abinci ya dunkule ta ya tauna ya haɗiye yana azuminsa ya ya ɓaci ko da kuwa ba abinci ba ne da ake ci a lokacin da abu talha cikin sahabbai yake ganin cewa mutumin da ya haɗi kankara ruwan da ake ruwan kankara ɗin to kankarar da take faɗuwa daga sama ce albarat mutumin da ya haɗiye ta shi yana ganin kana azumi za ka iya haɗiya ba a ka ci ba ba a sahabin da ya goyi bayan shi ba malamin da ya goyi bayan shi anan shi da hadi ne nashi don yana cewa ai ba abinci bane amma kaga a bai samu masu goya masa baya ba to ko da abinci ba abu ba abinci bane mutum ya da ɗauka kamar mutumin da zai iya tsakuwa misali yana azumi ya haɗiɗiya to wani azumin ya kare duk da tsakuwa ba abinci ba ce. haka nan takarda ma ba abinci ba ce amma mutumin da ya ci da gangan wannan shi ya karya azuminsa nan kuma ce malam mutum ne ya ɗauki azumi sai ya tafi wata ƙasar su kuma sai washe gari suka ɗauka kuma suka cika azumi ya zama kwana talatin shi kuma idan ya yi ya zama kwana talatin da ɗaya shin yaya zai yi duk mutumin da ya je wata ƙasa yana azumi to hukuncinsa hukuncin mutanen da ya je ya samu in ya je ya samu shi wato su riga shi ɗauka saboda haka za su riga shi ajewa to zai ajiye tare da su ko da kuwa shi ya zama sun aje a 29 shi na shi 28 to zai ajiye in ya so daga baya rama ɗaya amma ba zai yi azumi ba ranar da suke sallah hakanan idan su ya je ya riga su ɗauka kuma ya je ya samu ba su ajiye ba a 29 wanda shi 30 ne a gurin sama sun ce za su cike 30 don musu ga wata ba wajibinsa ne ya jira har su yi sallah ya yi sallah tare da su saboda annabi sallallahu alaihi sallama yana cewa al-fitr yawma yufṭiru an-nas wal adha yawma yudhhi an-nas karamar sallah ko mu ce sallar bayan azumi ita ce ranar da mutane suke yi haka nan laye ita ce ranar da mutane suke yi saboda ka kazo ka mutane suna idan su wajibi ne ka tafi tare da su ba za ka ce kai na naka na gida kake ba kai dan Najeriya ne akwai da yawa waɗanda suke ah, ah, alhazanmu ko mota ko mutanenmu da suke tafiya umara su je su samu a kasar saudiya ba ajiye azumi ba su kuma su ce ai mun riga su dauka yanzu azumin mu talatin muka ce gobe za mu yi tare da su ya zama talatin da daya ai kuma ba azumi talatin da ɗaya saboda haka sai ya zama na kasar gaba ɗaya suna azumi amma mutanen mu yan Najeriya suna ciyeciyan su wannan ya sabawa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ranar da ka samu mutanen gari suna azumi to ranar azumin ka ce kai ma in ka samu suna sallah ranar sallar ka ce baka ba ba daidai bane wannan kuma ta ce malam mijina idan ya karbi kudin ruwa sai ya kawo min ya ce wai ai shi ne bai halatta ya ce ba amma ni babu ruwa na to malam yaya abin yake wannan ba daidai yake yi ba wajibi ne ciyar da ke da halal ya shayar da ke da halal tun da wannan kudin da ya karba kudin ruwa ne to bai kamata ya ciyar da ke da wannan kudin ruwan ba abinda ya kamata ya ciyar da ke da shi shine abincin halal idan bai yi haka ba to ya sarayar da ya keta wasu haƙƙin da ubangiji ala ya ɗora masa na ciyar da matarsa haramun ne mutum ciyar da matarsa da abin da ke haramun ba ta zazzaba zama halal a kanta ba shi yasa da ya samu na ruwa in ya karbe shi je ya yi wa mutane can wanda ba shi da alaka da ciyar da su da shayar da su aiki da wannan ko ya ba su amfana da shi amma ba matarsa a gida ba wannan tambayar ta ce malam shi farar ruwan da ke fita ta gaban mace yana karya alwala duk wani abin da zai fita daga gaban mace ko da kuwa ba ba wali ne da zai fita irin wannan yana kare alwala saboda ka ta za ta kai tambayar adam musa ya ce malam menene hukuncin mutumin da yake yawan shakka a tsarkinsa da sallarsa da kuma abincinsa babu shakka shakka yawan shakka da wasu wasi wani abu ne daga shaidan shi yake zuwa ta sassaƙa wa mutum wasu wani tunani akan abin da yake yi na ibada tsarki ko sallah ko sauran mu'amalolinsa maganin wannan idan mutum ya ji haka ya nemi tsarin Allah ya rika neman tsarin Allah daga shedan ya rika neman Allah ta'ala ya tsare shi daga sharrin shedan sannan abu na biyu ya kokarin ya wa wannan waswasi kada ya yadda ya miƙa raga ragamarsa ga shedan ya rika bin sa a cikin abin da yake saka masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da mu idan mutum yana cikin masallaci ko yana cikin sallah sai ya rika jin kamar wani abu ya fita daga jikinsa annabi sallallahu ce to kada ya katse sallah sai ya yanke ta har sai ya ji sauti wato ya ji karan fitar ko kuma ya ji rihi wato ya ji warin abin da ya fita daga jikinsa don a lokacin ne ya samu yaƙini na cewa alwalarsa ta kari ya samu yaƙini ta hanyar jin sautin fitar karan wato sirihin ko kuma ya samu yaƙini ta hanyar jin warin abin da ya fita amma in ba haka ba to yaƙininsa na farko da yake da shi na cewa ya yi alwala kafin ya shigo masallaci yana nan ba zai tashi ba da wannan shakkar in ka ga mutum yana bibiyar abin abinda shaidan yake kaka masa na wasu wasi to wannan yana nuna launin a wato azimarsa raunin ta a cikin zuciya mutum ya sani cewa har kullum shaidan yana kai farmaki ne a cikin zuciyar da take cike daga alheri ba cikin zuciyar da take rusasshiya ba zuciyar da take kufai babu wani abu na alheri a cikinta Shaidan baya damuwa da ita da haka shaidan ba zai rika wasu wasi a cikin zuciyar mutumin da yake lalatacce ba don yana ganin ya gama da wannan amma mutumin da yake mumini ne a zuciyarsa akwai alkhairi to shedan yakan yi kokari ya ga yaya zai kawo masa hayaniya da hargitsi a cikin zuciyarsa shi yasa sahabbai suka ga wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga abin da suke je na waswasi da rudani wani lokaci a cikin zuciyarsu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuna jin haka suka ce eh annabi ya ce zaka sarihul iman ai wannan shine imanin Shi ne hakikanin imanin na haka zuciyar da take da alheri ita ce shedan yake kai wa farmaki zuciyar da take matacciya ba ruwan shedan da ita dan daman bukatar sai ya kashe zuciyar kuma ta riga ta mutu kaga ba abin da zai yaka Ba haka kada mutum ya damu da wannan dan zuciyarsa tana saka masa wani abu ko tana sa masa shakka ko tana sa masa wani rudani ko tana kawo masa wani kauli da ba'adi kada ya ba mu wannan abin da yake ji a cikin zuciyar tashi muhimmanci mutane da yawa zaka ji suna fama da irin wannan cutar ta waswasi kana gaya musu abin da ya kamata su yi amma suna bauɗewa to wannan yana nuna cewa a zuciyar abin da suna da raunin eh, hakikanin niyya a zuciyarsu kuma wannan yana nuna cewa shedan din zai iya yin nasara a kansu hmm. haka har kullum idan ka shiga wanka kai wanka ka fito shedan yake gaya maka anya guri kaza ka zuba ruwa kakka damu da wannan kawai ka dauka cewa ka zuba ruwan ka gama alwala shedan ya rika gaya maka anya ka shaka ruwa kuwa kamar fa baka kurkura bakinka ba kawai ka tattara shi ka watsar ka dauka ka kurkure bakin ka je kai sallah ka idan kai haka yau gobe jibi to zai gaje kyale ka amma da zarar zai rika saƙa maka irin wannan ka shiga ka yi wanka kana fitowa sai rika ce maka yi tsakiyar bayanka ruwa bai taba ba ka je ka kuma kan famfo ko ka cika bokiti ka kuma kwarawa gobe ma sai ka fito sai ce maka anya matse matsanka ko ka wanke shi kuma komawa ka kwara ruwa to ya samu kanka na ya samu dama a kanka haka zai ci gaba da yi maka irin wannan wasuwasi a ah, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa al’asulu fil ashiya al'ibaha abubuwan da muke ta'amuli da su na yau da gobe halal ne mu yi ta'amuli da su sai idan har ya bayyana gare mu baro-baro karara cewa abin nan haramun ne sannan za mu tattara mu watsa amma don wani sake-sake da wasu wasi da jita-jita katta samu watsar da abin da ba mu da ne a kansa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai hudiya ta kawo masa karfatar akuya kuma ya ci bai tsaye ta tunanin cewa ai bai ya ce to ko watakila mushe ne ma ko watakila kaza ne ko watakila kaza ne annabi ya karba ya ce in yau ka shiga kasuwa ka ga bukatar ka ka saya kada ka kawo wani sake saken cewa to ai tayu abin nan ma kayan sata ne tayu abin nan ma kaza ne haka ka tattara ka ce to shikenan ka shiga cikin rudani ka shiga cikin waswasi da shakka a cikin abin da Allah ta'ala bai nuna maka baro-baro cewa abin nan haka yake ba shi yasa lokacin da ake kawo sahabbai suna sahabbai suna zaune a madina a madina na akwai wanda suke ba musulmi ba akwai yahudawa akwai yahudawa wanda suke zaune a madina ana kawo wa sahabbai nama daga unguwannin da suke makotaka da su ba su da tabbas cewa lokacin da aka yankan dabban nan aka yanka dabban nan an ambaci sunan Allah ko ba ambata ba suka zo suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ana kawo mana nama wanda ba mu sani ba an ambaci sunan Allah lokacin da aka zo yanka dabbar ko ba a ambata ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce to shikenan tunda kuna shakka kar ku ci naman nan sai ya ce fa fakulu ko ku yi bismillah ku ci kawai tunda dai ba a gaban idon ku aka yanka ba ai bismillah ba to ko ku ce bismillah ku ci kayan ku to wannan shine al-aslu fil ashiya al-aslu fil umur al-aslu fil mu'amalat al-ibaha al hid sai idan an samu wani nasi ko an samu wani yakini da za a iya abin nan shi yasa galibi mutane aka ga wani lokaci sun shiga kan cikin rudani a rika tambayar ka akan wasu abubuwa a ce an ce da naman alade abu kaza an ce fa ana hadawa da naman alade makilin din nan ba an ce ana sa naman alade kai ba ka da yakini haka kawai ka rika jin jita jita ko ya ce ai ya gani a intanet intanet gidan rudu gidan hayaniya ko kai yanzu ka ga dama ba sai ka nada abubuwa ka watsa ciki ba ba wani abu ne da ake cewa na wasu mutane masu gaskiya masu bincike masana su kadai ne suke yada abubuwa a ce ai an samu wata takarda wani furofesa ne waye furofesan ka san shi ka san shi a kawai dai kaga an rubuta cewa wani profesa ne a Birtaniya ya ce abu kaza madara kaza akwai alade kaza akwai alade kaza akwai alade wannan ba ba musulunci bane saboda haka duk abin da kake shakka baka da yaqini to kada ka yi amfani da shakka ka wajen haramtawa abin da Allah ta'ala wato bai haramta maka ba mutane da yawa suna irin wannan tambayoyi wanda kuma kullum abinda muke nuna musu kenan shi musulunci tsari ne da shi musulunci baya gina abubuwansa akan jita-jita baya gina abubuwansa akan shakka baya gina abubuwansa akan wasi da rudani da ya didi yana gina abubuwansa ne akan bincike da ilimi da abinda yake kini tabbas an je an binciko an tabbata ga yadda yake to akan ne aka ki gina musulunci don haka wannan shine kawai zai magance wa mutum zuciyarsa ta zama ta samu nutsuwa ba haka in mutum Allah ta'ala ya jarabe shi da irin wannan shakkar da wasu wasi to rika neman Allah ya tsare shi kuma kada ya bar wa shedan wannan ragamar ya ta shan shi in ba haka ba to komai ma na shi ba zai tafi daidai ba Allah ka kiyaye amin amin a tambaya ta gaba ta fito daga nura yace malam ina da wani aboki amma baya sallah shin ya halatta in ci gaba da abota da shi abokin mutum wato madubinsa ne wanda zai ga alkhairinsa ta shi ko a gasharinsa a musulunci yana so in za ka yi aboki ka aboki da mutumin kirki wanda zai sanar da kai idan ka jahilta zai tunatar da kai idan ka manta zai ainihin faɗakar da kai idan ka gafala zai dawo da kai kan hanya idan ka kauce haka musulunci yake so ka riƙi aboki ba abokin da zai zai zama maka ingiza mai kan turuwa ba ba abokin da za ka riƙa kallon ɗabi'unsa ga su marasa kyau ba wata rana kai ma ka ɗosana wata rana kama ka ɗauka annabi sallallahu alaihi ya kwatanta mana aljalisus salih da aljalisus su wato abokin zama na kwarai da wanda yake mugun abokin zama ta abokin zama na kwarai kamar mutumin da yake zaune da mai sai da turare ne ko dai yan maka ko kuma ka saya ko ka ji kanshi ko dai yan maka turaren sai ce ga kawo hannunka ka riga ka in sa maka ko kuma ainihin ainihin ya sayar maka in ba ma bai baka kyauta ba ka saya a gurinsa ko kuma bai bakan ba bai yan maka ba ka saya ba kuma ka ji kanshin da yake tashi daga daga kayan sayarwarsa to ne haka mutumin kwarai yake ka zauna da shi zaka dosanu zaka fa'idantu da wani abu na halayyarsa na kwarai ta kusa ko ta nesa sannan sai mutumin da yake aljalisu su wato mummunan abokin zama na sarar sarauci kamar wanda yake zaune ne kusa da makeri yana yana tura zigazigansa ma dai ya kona maka kaya ma dai ka ji warin da yake tashi na abubuwan da yake konawa yana cika maka hanci saboda haka kaga ashe babu alkhairi da zaka samu daga jikinsa illa iyaka ka dosan wani abin da yake na sharri saboda haka wanda yake zama da mummunan abokin zama a ranar gobe kiyama zai yi nadama Allah ta'ala yake to al-akhila'u yawma ba'dhum li ba'dhin adu illa al muttaqi wato ba abokai ranar gobe kiyama za su riƙa antar junansu kowa yana cewa zama da kai shi ya jefa ni cikin wannan bala'i yana cewa zama da kai ban karo da komai ba illal muttaqin sai masu tsoron Allah su kaɗai ne wani abu takan su za ta dore kuma su ga alkhairin ta su ga ta su ga amfanin ta ranar gobe kiyama Allah ta'ala yana ba mu labarin ranar da azzalimi zai rika cizon yatsansa yau mai ubbi abdu zalimu ala yadai wa yaqulu ya laitani ya laitani takhassu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila faqad adallani 'ala dhikri ba'da idh wa kana ash-shaytanu lil insani khazula azalimi da rika cizon yatsansa yana cewa ina ma ya bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma ban mayar da wani ya zama abokina ba ina ma ban kulla kawance da abotaka da wani ba gashi yau ya batar da ni kar adallani an zikiri ba da izja'an ya hana na sauraron wa'azi bayan ya zo mu wa kana shaytanul insani kazula dan adam mai wulakanta wato ne bayar da mutum wato shedan mai bayar da dan adam ne ranar da yake zaton cewa zai ga amfaninsa ranar kuma ya ga rashin amfaninsa shi yasa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil to mutum yana bisa da tafarki da dabi'a da al'adu na abokinsa za ga kowane ɗayan ku ya duba ya ga da wa zai yi abokantaka da wa zai yi kawanci wa zai zama aboki wace ta zama kawaki wannan shi zai ba da miro naki kamar yadda bahaushe yake cewa abokin barawo barawo ne zama da maɗaukin kanwa shi yake kawo farin kai laraba ma suna faɗa wannan ta'anil mar'ila tas'al fasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi in kana neman ka san halin mutum to tambayi suwaye da waye abokansa wane nake tambaya da waye da waye abokan hulɗarsa to daga nan ne za ka gane shi ma ina ya dosa nan kowane mutum yana tafiya ne da daidai yadda abokinsa yake shi yasa wata hikima da ake rotuwa daga na ali to la tasab ala jahlin wa iyaka wa iyahu fa kan min jahilin arda haliman hina akahu yuqasu al-mar'u bil mar'i idha al-mar'u ma shahu wa lishay'i min kada ka taba yadda wani wawa sakare ya zama shine abokinka ba kai ba shi a ce fakan min jahilin arda haliman ina akahu da yawa wasu wawaye sautari sukan halakar da wasu masu hankali lokacin da suka zama abokansu su ce ana kwatanta mutum ne da abokin shi idan aka gan suna tafiya tare kamar yadda takalmi da takalmi ake ganin su iri daya to haka nan ake ganin mutum idan ya abuci wanda ba ba mutumin kirki ba haka aka ce abokinka baya sallah babu shakka wannan yana cikin hadari ka da shi kai ma kana cikin hadari domin wannan ba zai taɓa shirye da kai zuwa ga abin da ke alkhairi ba za ka yi kokari ka canza aboki matukar dai shi ba zai gyaru ba ya zama mutumin kirki

biyar biyar biyar hudu hudu hudu uku. da ka madadin shehu malamin ma doktor shek Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke jami'ar Bayar a nan Kano da kuma Bashir Idris Ungogo da ya sa damu da ku ni shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar Allah ولو أنا كتبنا عليهم آمَنُوا اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما